mwakoze kuba muri benshi mubandanya mukurikira radio isanganiro ndabahaye amahoro na kaze mu makuru tubafitiye kuri uno mutaga ayo nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira mu gihe kuri uyu wa kabiri ari umunsi mpuzamakungu hari wabigisha uburongoye konapese mu ntara ya ngoza riyamiriza ico yita karenganyo avuga ko kagirirwa abigisha mu guhanwa iyo hari ukutumvikana hagati yabo n'ubuyobozi Apolinaire Muzagara akorera radio isanganiro mu ntara ya ngozi aratugira ku muriri muri ano makuru haracakenewe gutegwa intambwe iboneka mu bijyanye no gusubiza hamwe byashyikirijwe kuri uno wa kabiri n'uburongo igisata cy'ubutungane n'amahoro mu nama nkuru y'abepiskopi mu burundi ni mu gihe uwo mugwi wariko urashikiriza ibyo waranguye muri uwo mugambi mu kiringo cy'imyaka itatu murabimenyereye buri munsi wa kabiri tuba tubafitiye na bucana yandi y'amagara y'abantu iyo uno munsi ikaba yagira kuri kanseri y'urusogi runini amakuru sayo gusa turafitiye n'ayandi idoni doni mu Jerome Hakizimana n'ije ndi kuri micro mu binga by'ivyuma ndiko ndafashwa na François Kimana Kaze abigisha nako mu guhanwa iyo hari ukutumvikana hagati yabo n'ubuyobozi Melchior Nduwimana bivuze kuri uyu munsi mpuzamakungu wahari wabigisha mu gihe hari abigisha batatu bo kwishure ry'akarorero rya Musenyi baherutse kurungikwa gukorera handi kubera batumvikanye n'umuyobozi ku byo kurikizwa kugira ngo abana bunguruzwe critère de délibération yo mu gifaransa uretse kwasaba ko amategeko yoza arakurikizwa kuri bose warongoye ku ishuri ry'akarorero rya Musenyi muri komine Tangara y'intara ya Ngozi abigisha bakagiriza umuyobozi ko yunguruza abana adakurikije amategeko agenga amashuri y'akarorero izo mari zatumye uyu mwaka w'ishuri wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe ushira bibiri na mirongo ibiri na kabiri abigisha batatu badasubijwe aho bahora bo bashyira hafi y'imiryango yabo warongoye ko na twese mu ntara ya ngozi akanaboneraho n'akaryo ko kwiyamiriza bamwe mu barezi bigenza nabi mu kugoba izo baragiye nk'uko biherutse gushikira umuyobozi wo ku ishuri shingiro rya kidasha muri komine kirembe uwo mugabo ngo akaba yandurutse ahunga ubu akaba ari karonde ngozi ponari muzagara radio isangani urakoze Polinari Muzagara tukiri muri ico gisata nyene ishure shingiro rya Nyentumba muri commune Mugina intara ya Cibitoke rihanzwe n'ubukene bw'abigisha hamwe n'intebe aho nko mu mwaka wa mbere abanyeshure bicara ku mbaho abigisha bashikiriza ko ivyo bituma umwimbo w'abanyeshure ugabanuka bagasaba gufashwa umuyobozi w'indero w'iryo shure amenyesha ko bakoresha abigisha babakutsa kivi agasaba ko boronswa abigisha bakwiye hamwe n'ibitabo n'inkuru ya Moyize Misa Misago iryo shure rifise amasomero atandatu rimaze imyaka irenga cumi n'ine ryubatswe nk'uko bivugwa n'abahigisha iryo shure rihanzwe n'ubukene bw'abigisha intebe eka n'ibindi bikoresho abanyeshure bo mwaka wa mbere biga bicaye ku mbaho abigisha bo kuri iryo shure bagashikiriza ko ivyo bituma umwimbu w'ishure ugabanuka biragoye cane kwigisha abana baha kuko abana bashika umunani canke abana cumi usanga bicaye ku rubaho rumwe nabwo nyene rugeretse kwibuye turagerekeranya amabuye tugaca dushirako imbaho bagashobora kwicara bagakurikira ivyigwa ubwo bukene bw'abigisha butuma abavyeyi basabwa amahera yo kuriha abakutsa kivi ababyeyi bakavuga ko ari kimwe mu bituma abana baheba amashuri ni ikibazo cy'abarimu bigisha ngaho ni ntibakeya bo usanga rero mu kivi nk'umwana umwe ku mezi atatu ni bibiri n'amajana umunani kenshi rero bavamwo rero kubera ko ayo mahera akunze kuyabura umuyobozi w'ishuri rya nyentumba aremeza ubwo bukene bw'intebe Ndwarugira Sebastien akamyesha ko bikora ku babyeyi mu kuriha abakutsa kivi kubw'ubukene bw'abigisha. Abana kwicara kujya mubibona bibona uko ntebe ziza zirabura buke buke uretse ko ziza ziranasambuka. Ikindi abavyeyi baca bakora no gukoresha two byo twita imbabari twensitara intebe abana bakicara mugabo ubukene bw'intebe bwo burahari. Ingwane nyamukuru ihari nuko bakura bigisha umuyobozi w'indero mu ntara cy'ibitoke agasaba abajeje intwaro muri komine mugina hamwe n'ababyeyi gufasha nk'uko bikorwa n'ayandi makomine y'iyo ntara mu kurindira ko leta ibaronsa izo ntebe joseph nyandwi utwo duke tuba tubura abenegihugu duhamarika natwe gutera agacumu k'ubumwe mu kigo cyiza leta iba ikirakora mu kurindira ko intebe leta iriko irakoresha zibashikira mbere mwajya komine nubwo atabiharombo na mfise hano umugonda zikoze bazishika zirenga ijana gato zikora bakoresha hariya mugabo ntibasha barindira ngo turindire ko baziheza kuzikora baba bariyungunganya nk'uko no mu rugombo ko barabikora ku mashuri ya za rugombo ya mbere icibitoki ya gatatu eka n'ahandi kuri iryo shure abanyeshure usanga bicaye ku ntebe bayisangira bashika kuri batanu komine mugina ikaba iherutse kuronsa iryo shure rya nyentumba intebe mirongo ibiri na zitanu nk'uko bishikirizwa n'umuyobozi w'iryo shure moyize misago mu bijyanye n'isuku n'isukura ikinogo cyagenewe kwakira ubucafu uva mu tuzu twa sugumwe ku isoko yo mu ruvumera carasambutse bamwe mu banyagihugu barangurira imirimo yabo hafi yaco bavuga ko imirimo isa n'iyahagaze bagasaba kwica kinogo cyagenewe kwakira ubucafu uva mu tuzu twa sugumwe kuri iyo soko cokorwa vuba mina nanironi dasarongo iyo soko avuga ko ico kibazo akizi kandi yamaze kugishikiriza abajeje isuku ku rwego rwa meri Bujumbura Lidi Gahimbare Aha ni mu kibanza kiri hepfo y'isoko ya Rugumira neza na neza ahakorera abadandaza b'ivyuma washitse baterwa n'akanuko ibitorohera abaharangurira imirimo hamwe n'abaca hafi y'aho imvo ni kimwe mu binogo byakira ubucafu buva mu tuzu twa sugumwe tw'iyo soko casambutse ubucafu bukisuka mu ibarabara nk'uko ibihakorera bivuga tuba dukorera ngaha ariko urabona ahantu harateye isoni cyane n'aya matwarete yabomokeye ngaha abantu twogira indwara zidasanzwe twogira ubuzima bubi cyane kandi murabona ahantu hakorera abantu benshi abakorera hariya abakorera ngaha abakorera hariya ntidushobora gukora dutekaniwe kubera ko kuko ibintu birarenze mu banyagihugu dusaba ko abajejwe ibintu by'isuku ko botugarukira madatararenga ihombe Leonidas Minani arongoye isoko ya Ruvumera avuga ko icyo kibazo akizi kandi ko yamaze kugishikiriza abajejwe isuku muri meri ya Bujumbura kibazo akizi kiya kinoko kiyakunda kuzura ne barashakanye kimwe cyonyine ko yo cuzuye ikimenyetso cyerekana ko n'ibindi binogo bihererekanye mu bicafu biba byuzuye eh, iyo bibaye uko tubatanga raporo babijejwe muri me bakaza bakaca babizibura tubatanze raporo barabizi twavuganye bariko barabikora kugira ngo baze bayitunganye neza abene igihugu botekana ubwo bucafu bukaba bumaze hafi iminsi ine bwisuka mu ibarabara muri icyo kibanza Lidi Gahembare urakenuye tuve mu gisagara ca Bujumbura tumanuke mu manuko by'igihugu mu ntara ya Rumonge aho kwambara udufukamunwa mu bibanza bikoranirwamwo n'abantu benshi biherutse gutegekwa na mustanteri wa commune Rumonge bitariko birubahirizwa ku isoko nkuru yo mu gisagara ca Rumonge bamwe mu badandaza bo muri yo soko bavuga ko ari ingingo igoye gushira mu ngiro bariko barakora akazi kabo Jeremy Bizimana mustanteri wa commune Rumonge yafashe iyo ngingo mu ntumbero yo kwikingirira ndagataje umugera wa COVID-19 we avuga ko ibihano kubica amatwi bigiye gushyirwa habona mu rumonge jean Pierre misago inyuma y'indwi imwe musitanteri wa komine rumonge ategetse ko mu bibanza bihuriramo abantu benshi nk'amasoko amasengero n'imisigiti muri iyo komine atawohirahira ngo hatumbere atambaye agapfukamunwa mu ntumbero yo kwikingirira ndagatagikiza coronavirus iyo ngingo ntiyubahirijwe mu isoko nkuru yo mu rumonge kimwe mu bibanza iraba bisaba kwitonda cyane ukarondeza kugira ngo ubone umudandaza cyangwa umuguzi yambaye agapfukamunwa bamwe mu badandaza bagize icyo bashikiriza atari ku byuma bifata amajwi bagereranya iyo ngingo no gusaba umwigisha gutanga icigwa yambaye agapfukamunwa bakavuga ko bigoye kudandaza wambaye agapfukamunwa kadateba kuzana kandi kamoto bakabona ko kuri bo gukaraba amazi meza n'isabuni kenshi gashoboka kwirinda kuramukanya bakoranye ko no guhanahana imetero hagati y'umuntu n'uwundi aribyo byotuma babandanya kudandaza borohewe mu isoko kandi bikingira ikiza coronavirus bavuga ko bazi neza ko kirangwa mu gisagara cya Rumonge Jeremy Bizimana musitanteri wa komine Rumonge yafashe ufashe iyo ngingo we avuga ko abatari ko barayubahiriza ari abo guhana akamenyesha ko ibihano bigiye gutangazwa iyo ngingo ikaba yabwirizwa gutangura gushyirwa mu ngiro kuva ku wa mirongo irindwi n'umunani nyakanga guheze jean Pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro isanganiro inama isumba ingiro ku gihe cy'isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'indwi muri studio za radio isanganiro amakuru tubafitiye tuyabandanirize mu gisata cy'ubutungane haracakenewe guterwa intambwe iboneka mu bijyanye no gusubiza hamwe byashyikirijwe kuri uno wa kabiri n'uburongoye igisata cy'ubutungane n'amahoro mu nama nkuru y'abepiskopi mu burundi ni mu gihe uwo mugwi wari kurashikiriza ibyo waranguye muri uwo mugambi mu kiringo cy'imyaka itatu musitanteri musenyeri nako George Bizimana avuga ko mu byo bashoboye gushika ko harimo gutsimbataza intahe yo kumugina tumukurikire kuri mikoro ya Arthur Kavabushi kubera yuko twaciye mu bintu bigoye byinshi abarundi benshi bafite ibikomere rero ibyo bikomere rero nibyo bikeneye kuvugwa mugabo bizovugwa ari uko nyine ubwo butungane bubandanye butsimbatara kuko igihe cyose haba akarenganyo umuntu akarenganywa ikomere gicacimburuka kuruta none rero novuga yuko hariho byinshi biriko biratera bija imbere intambwe iboneka iriko iraboneka nyene mugabo hariho byinshi bitarashikako na cyane cyane bijanye no gusubiza hamwe ikibuze ni uko hariho benshi bagitwaye intuntu ku mutima batarakira mugabo kandi hariho abantu benshi mu mutwe wabo bavuga bati nakambirizwa kumwihora byanka bikunze hakiri rero ako kantu muca yuko intambwe ikiri ndende ariko buke buke turibaza yuko bizoza biratera imbere ibyo twashoboye gushikako si bike nk'akarorero icyo bita la justice informere justice informere ni uvuga yuko ari nk'ijya ntahe yo kumugina murabona ijya ntahe yo kumugina burya irafasha ku bintu byinshi igafasha abantu batase gusubiza hamwe mwene ibyo rero twarabishimitse ko rwose turarondera mbere n'abo twita abaparajurisite ni ukuvuga abanywanisha abandi babikoresheje ubuhinga bafise bwabo kandi bakoresheje n'uburyo bwabo bwo kunywanisha abantu hanyuma rero hakaba abantu ku mitumba ku mitumba hajya ahantu navuga arabaze abo bantu barondera gufatanya abategetsi n'abantu bato bato kugira ngo ibibazo abanyagihugu bafise bishobore gutorerwa umuti abo bategetsi nabo bategere ibyo ari byo bategere n'ingene byo byifatamo akaba yari musenyeri George Bizimana arongoye igisata cy'ubutungane n'amahoro mu nama nkuru y'abepiskopi mu Burundi ugusibura imbibe mpuza mpuzamakungu mu kiyaga Tanganyika ngo bigiye gufasha mu kugabanya amatata ari hagati y'ibihugu byo muri Afrika bivugwa na Fred Ngoga gateretse ajejwe imigambi y'imbibe mwishira hamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu nama yo gutegura ishigwaho ry'imbibe mpuzamakungu mu kiyaga Tanganyika yo kuri uyu wa kabiri Fred Ngoga gateretse avuga ko ikiyaga Tanganyika gifise ubutunzi bushobora kuvyura matati hagati y'ibihugu tumukurikire muravye mu bihugu byinshi byo eh, muri afurika hamaze igihe hibonekeza ingorane ku imbibe kubera icya na mbere urabona imbibe ukuntu zaciwe zaciwe zitisunze abantu baba kuri izo mbibe zaciwe kenshi n'izaciwe na neza banashaka ubu nk'ubu ntubabwira yuko ari bice mirongo itatu na bitanu gusa muri Afrika z'imbibe zaciye mwiyumvire namwe ni ukuvuga yuko dufise nk'amatati yashika nk'ijana muri afurika y'ivyerekeye imbibe eh, uhajemo ibihindurwa ry'ibihe ubu rero kenshi urasanga abantu bapfa tongo bapfa ibintu vyerekeye imbibe cane gose rero turi muri iyo ntumbero yo kuraba ukuntu eh, twokingira amatati hagati y'ibihugu naco gituma rero twabahujije ngaha ku vyerekeye cyane eh, tanganyika tanganyika bujyanye ni itungo rusangi ni itungo ririmo ibintu byinshi cyane rwose rero twari ko turagomba kuraba ukuntu eh, twahuza ibyo bihugu hakiri kare kugira ngo ntihazogire amatati mu minsi iza ngira nk'uko mubizi muri afurika ubunye twarumvikanye nkene tuzogirana urudandazwa kandi nk'uko mubizi uburundi buheruka gusinya amadokima icyo tuba turagerageza kurondera rero ni ukugira ngo abanyafurika babimenye turabe n'ukuntu muri afurika abantu bagenda bakizana batarinze kugira ingorane mugabo ibyo byose bihera hehe bihera mu kumenya imbibe aho ziri n'ukuntu ibihugu bikorana kugira ngo imbibe ntizibe ah, zikoreshwa mu matati ahubwo zibe ah, ikiraro ah, cyo kwiteza imbere inkuru ya karimanzira karimanzira w'uno munsi adushikana mu ntara na komine ya muyinga ahingo zirenga amajana abiri zubatswe bidaciye mu mategeko ngo bituma ingeso yo guharika ishinga imizi bishikirizwa na musitanteri wa komine muyinga avuga ko ibice byaba mirongo icenda na bibiri kwijana by'abitura intwaro baba bafise amatati y'imiryango aturuka ku ngeso yo guharika bamwe mu banyagihugu ku mutumba murire bavuga ko zimwe mu mvo zo guharika harimo gusesagura amatungo y'urugo bikorwa n'umwe mu bubakanye bitandukanye hamwe no kutubahana mu rugo karimanzira w'uno munsi ni Charles Makoto uno mukenyezi wo kumutumba mwurira ati kutubahana hagati y'abubakanye nimwe mu mvo zituma iyo umugabo adatunganije iby’urugo ngo biratuma bamwe mu bakenyezi bati ngo zabo bamwe mu bagabo bo ku mutumba mwurire ngo iyo bavuye gukingira mu gihugu cya Tanzania bahita bitorera umugore agira kabiri mbere ngo binanashika bakikora ku mwimbu basanze mu rugo hari igihe umugabo agenda gupa agasayo akazana nk'amaraka atanu cyangwa akazana nk'umuriyoni w'amashiringi usanga rero yamuteye amanyama akaca yumvira guharika canke akaza agasanga wirimiye nk'uduharage canke utugori canke agaceri murashobora nko kurima nk'imyimbu mukasarura hajya misaruye umugore akasha yose we ntubimenye yamara kuyiguza rero ugasanga wewe n'umuryango mwama mu nzara kandi mubitewe na wa mugore kacuvuga jeje wo mugore ndamuhevye nzazana wundi Mr. Gwamedeni mustanteri wa komine Muyinga atuguharika bitera umutekano muke n'injyane z'urutavanako iyo rero habaye guharika mu muryango abana bavuka bababera babana ko babavuka no ku bavyeyi atari bamwe nabo baca bagerana mu bagatangura kumarana mu nyuma bwa bukene na ba bavyeyi nyine ubwabo ari ba bakenyezi babiri canke batatu nabo nyene kandi bararabana y'inyungwe bakamarana mu nyuma rero tukazohavura dusanga abo bana bamwe bari mw'ibara barabara barataye amashuri nibo bamukamwo ibisuma mbere n'ubu bwicanyi mwumva mu miryango bukunda kuba iyo winjiye mu mizi ukagira amatohoza usanga byavuye mu bijyanye byo guharika no guharika mu gutuzi yongeseho guharika musitani wa komine muyinga amenyesha ko batunganije amasekeza yo kuraganisha abubakanye bidaciye mu mategeko mu kivunga ariko kandi ngo n'ibihano byarategekanijwe asigura ko n'ibimenyetso ari byinshi nko kubabara cyane cyane munda. uwo muhinga akanavuga ko iyo ndwara ya kansera y'urusogi ikunda gufata kenshi abantu barenze imyaka mirongo itanu bucana ayandi y'amagara y'abantu y'uno munsi na ornera muco iyo umuntu yafashwe na kanseri y'urusogi rukuru ngo biba byatewe n'ibintu byinshi muganga teofile ntamuhagaze yanonosoye kubaga indwara zo mu nda ikarigwa n'iyo ndwara y'utu tubyimba tuza mu rura runini eh, canke eh, uwo wese mu muryango afise umuntu eh, yigeze gutorwa iyo ndwara kenshi atarakuze imyaka mirongo itandatu y'amavuko canke ababyeyi bose barigeze kuyigwara tutarinze kuraba ngo bayigwaye ku myaka bafise imyaka iyihe canke naho uwo wese yigeze kugira indwara y'ibisebe vy'urusogero runini muganga teofil ntamuhagaze adasigura muri bucana yandi y'amagara y'abantu izokurikira ingene bafashe umurwayi yafashwe na kanseri y'urusogi rukuru nino kuri iyo bucana yandi y'amagara y'abantu duciye turangiriza ko amakuru twe tubafitiye kuri no mutaga ndabashimire mwebwe mwese mwarimu yateza abiri shimire na François Kimana yafashije mu buhinga bw'imvuma kugira ngo mvuge mu nyumve Jerome Akizimana na yabashikirije ndabikebanuye mu bandanye mugira umutaga mwiza